Die Heere het vir Mooses en Aaron gesê, elke stang moet sy tente opslaan bij zijn vlag, bij zijn familie teken. Die Israëlieten moet hulle tente opslaan rondom die tent waar die Heere aan die Israëlieten verskyn, 3 tot 9. Die vlag van die Jeda kant moet oos van die tempel tent staan. Die stammen wat hulle tente daar in groepe moet opslaan, is, Jeda wat 74.600 mannen het, hulle leier is Nagson Sien van Aminadab. Isaskar wat 54.400 mannen het, hulle leier is Netanel sien van Sear, Sebon wat 57.400 mannen het, hulle leier is Eliab sien van Gelon. In die Heda kamp is hulle allemaal saam 186.400 mannen en hulle moet eerste gaan, 10 tot 16. Die vlag van die Reben kamp moet zuid van die tempel tent staan. Die stammen wat hulle tente daar in groepe moet opslaan, is 1.000. Reben wat 46.500 mannen het, hulle leier is Elisir Sien van Sireur, Simeon wat 59.300 mannen het, hulle leier is Salimiel Sien van Sirie Sadoe, Gat wat 46.650 mannen het, hulle leier is Eliasaf Sien van Reuel. In die Reben kamp is hulle almal saam 125.450 mannen en hulle moet tweede gaan. Daarnaam hulle die leviete die tent dra, die tent waar die Heere aan die Israëlieten verskyn. Die tente van die Levite is in die middel van die kamp, en elkeen moet gaan wanneer dit sy beurt is, elkeen by sy vlag, 18 tot 24. Die vlag van die Ephraim kamp moet wees van die tempel tent staan. Die stammen wat hulle tente daar in groepe moet opslaan, is, Ephraim wat 40.500 mannen het, hulle leier is Elisama, sien van Amjad, Manasse wat 32.200 mannen het, Hulle leier is Gamliel sien van Perasir, Benjamin wat 35.400 mannen het, hulle leier is Abidan sien van Geduni. In die Efraim kamp is hulle allemaal saam 108.100 mannen en hulle moet derde gaan, 25 tot 31. Die vlag van die dan kamp moet noord van die tempel tent staan. Die stammen wat hulle tente daar in groepe moet opslaan, is, dan wat 62.700 mannen het, Hulle leier is Agieser sien van Amisadai, als er wat 41.500 mannen het, hulle leier is Pagiel sien van Okran, Naftali wat 53.400 mannen het, hulle leier is Agira sien van Enan. In die Dankamp is hulle allemaal saam 157.600 mannen en hulle moet los te gaan. Mooses hulle het die Israelite in die kampen getel, hulle het getel hoeveel personen in elke familie en groep is. Hulle was allemaal saam 603.550. Mooses hulle het nie die leviete saam met die ander Israëlieten getel nie. Die Heere het vir Mooses gesê, hy moet nie hulle tel nie. Die Israëlieten het alles gedoen wat die Heere vir Mooses gesê het. Hulle het hulle tente opgeslaan by hulle vlug, en die families en huisgezinnen van elke stam het elkeen gegaan wanneer dit sy beerd is.